Molimo gospodara da nam lice učini svjetlim na dan kada će neka svjetla, neka tamna lice biti. Molimo gospodara da nas počasti znanjem koje će nas voditi njegovom zadovoljstvu i njegovoj milosti. Salavat i salam njegovom miljeniku i posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu koji nas je svojim primjerom učio kakav vjernik i vjernica trebaju biti. Gospodaru, molimo te da nas počastiš znanjem koje je korisno i da nas sačuvaš od onoga znanja koje nam neće koristiti. Molimo te najvećim imenom Tvojim da nas sačuvaš od iskušenja na ovome svijetu i da nas sačuvaš od iskušenja na budućem svijetu i milošću Tvojom te molimo da nas uvedeš među čestite rogove Tvoje. Amin. Draga braće i poštovane sestre, mi Alhamdulillah nastavljamo druženje sa sahihom imama Buhari Došli smo do 161. hadisa ili 25. poglavlja u knjizi koja govori o abdestu. Prije nego što krenemo dalje sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam samo da se osvrnem na jednu od najvećih istina u našem, u našem životu. A to je da je gospodar u Kur'anu Kerimu rekao وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ i reci o Mohameda došla je istina i laži je nestalo. Jedna od najvećih istina jeste da dokle god budemo morali pojašnjavati šta sve islam nije, da mi imamo veliki problem. Jer ako moraš nekom je kazati da 1 plus 1 nije ni 3, nije ni 4, nije ni 10, nije ni 15, nije. Bezbroj stvari koje ćeš morati pojašnjavati šta sve islam nije. Je tako? i ako si sebe doveo u tu situaciju da pojašnjavaš šta islam nije, onda si zaista prekršio ovo zlatno pravilo da ljudima treba kazati ono što jeste. I ne samo kazati, nego šta? Pokazati. A to možemo samo ako budemo mi, vjernici i vjernice, bili dosljedni u sljeđenju posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu Ključna riječ u razumijevanju Islama, braćo i sestre, je sened. Zapamtite, sened znači niz prenoslaca. Mi se, Allah dragi nas je počastio, moramo uzimati znanje od onih koji su uzimali od svojih učitelja, koji su uzimali od svojih učitelja, tako do ashaba koji su učitelji svih muslimana, tako od Resulullah To se zove kako sened. I sve što se dešava i na hudbama i na predavanjima stalno govorim, čuvajte se priučeni. Priučen Isto ko čovjek kojeg ne primi na medicinski fakultet, pa se on onda postane opsjednut medicinom. Sve knjige kupi, sve, pročito je on sve knjige. I onda dođe na fakultet, kaže primite me za asistenta, kaže ne može, odje u bolcu, primite me za hirurga, zna sve. I znate šta na kraju uradi? Kad mu kažu, pa nisi mogao sa svojom školom ni upisati medicinski fakultet, na kraju uzme skalper i reže ljude po ulici. Ko je kriv? Onaj ko je dao skalper. Ono što sam govorio i za toga zaista stojim. Bez znanja, bez znanja, što je manje znanja u umetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. i što je više, što se mi više trošimo da, sve, da ljudima kažemo šta sve islam nije. Mi smo u problemu. Jer toliko je zabluda, jel? toliko je netačnih rješenja za ono 1 plus 1. Nije 3, nije 5, nije 10, nije 50, nije 500. Da moramo nastaviti i nije, vjerujte, ako mi ne budemo radili na tome da čvrsto, da se čvrsto držimo onoga što je Resulullah sallallahu alaihi sallam ostavio. Gospodar je dao Kur'an, ali je dao Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji nam je pokazao kako se taj Kur'an nosi u životu, kako se primjenjuje u međuljudskim odnosima, kako se primjenjuje u trgovini, u ekonomiji, kako se primjenjuje u ratu, kako se primjenjuje u miru, kako se primjenjuje u svim relacijama. I zbog toga meni je druženje sa hadisom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jedna obaveza bez koje zaista i meni je žao, alhamdulillah ovdje, ovde je dovoljan broj ljudi da mogu nositi manet. Meni je žao što znam da veliki dio odgovornosti za ovu situaciju snosimo mi, muslimani što mi nismo se posvijetili svojoj omladini, što nismo se posvijetili mladim ljudima, što nismo sa njima razgovarali, što im nismo otvorili vrata da otklone određene sumnje koje, im se motaju kroz glavu. Vjerujte da ovo pravilo ne dokazivati šta nije, nego govoriti šta jeste. I ne samo govoriti, nego pokazati svojim primjerom šta islam jest. Allah dragi nam je dao i danas mi je naupao hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam prije što počnemo sa ovim kada je rekao poželio sam svoju braću. Kažu ashabi Boži poslaniće zar mi nismo tvoja braća? Kažu ne vi ste moji ashabi, moj drugo. Moja braća će živjeti iza mene. Jedan od njih bi me i životom i imetkom otkupio. Dao bi sve što ima samo za Rasulullah sallallahu Za vjeru, za gospodara. I onda kada Resulullah pojašnjava razliku između između nas plementi ashaba, meni je naumpala upravo ovo u čemu smo mi danas. Kaže Rasulullah plementima ashabima, vi zaista imate podršku vjeru, u vjeri, a oni neće imati. Pogledajte. Ranije Hanuma govori mužu, idi, traži nam obskrbu, ali nek obskrba bude halal. Jel tako? Kaže, strpit ćemo se da oskudnije živimo, ali valja džehennemsku vatru ne možeš strpiti. Danas Hanuma kaže mužu, kaže svi su onaj, svi su onaj glupi, samo sti ti pamet. Svi urade onaj, one stvari koje su nedozvoljene da dođu do nafake, samo sti ti pametan, jel? samo sti moral. I obrnuto muž ženi, samo sti ti čestita, samo ti nećeš za ruku da te ufati, onaj, a sve druge su jel žene glupe, samo sti ti pametan. Subhanallah, ovi riječi Rasulullah, vi zaista imate podršku vjer. Znate što je podršku vjer? Kada imamo društveni kontekst koji ide u dobrom pravcu. Pa i onaj koji malo, to isto kao što ranije, oni koji se sjećaju, ranije u komšilu kako bi komšija naružio dijete, šta bi se desilo? Prišao bi vam rekao svaka čast slobodno, kuda i moje dijete, ja ću tvom djetetu reći. Danas ako naruži dijete, šta će se desiti? Može i degenek da dobije, neko kaže prevčeg. Dobro će proći ako mu ne dođe s oružjem na vrat. Kad ti mom djetetu da kažeš, verbalno ako mu kaže, kad što ga ti ruži? Danas su ljudi takvi. I ovo što je Hazreti Pejgamber sallallahu alaihi rekao, vi zaista ćete imati podršku. To je društveni kontekst. I vi, vjerujte mi, kada ste izabrali da džamija bude sastavni dio vašeg sedmičnog programa, vi ste rekli ja hoću u kontekst koji će meni pomoći da klanjam u džematu, da se sjetim gospodara, da donesem salavat na poslanika, da čujem neki aj, reci došla istina, nestalo je laž, da čujem neku stvar, pa možda se i neću složiti, pa ću kazati Boga, ja se ne slažem s tobom, to je tvoje mišljenje a šta, odabrao sam kontekst u kojem ja jačam vjeru u svom srcu. I danas ne treba puno da čovjek dođe u takvu situaciju da, da se zaista izgubi, izgubi snagu jer Zašto? Zato što one relacije u kojima jest, šta? Odvedu ga. Odvedu ga negdje gdje ni on ne želi da bude. 25. poglavlje u sahihu imama Buhari Babu listin sari Vi znate poglavlje, doslovan prijevod je i nosa prilikom, prilikom uzimanja abdesta. Mi smo kazali, oni koji su bili sa nama za vrijeme fikha, da su četiri, četiri osnovna farza abdesta. A to je oprati lice, oprati ruke, da iza lakata, potrati glavu i oprati noge. Ostalo, ostalo su sunneti Rasulullah s.a.v. koji se trebamo držati koliko god možemo. Međutim, ukoliko čovjek zaboravi zaprati nos, što je ostavio? Sunnet. Nije izostavio nešto što je obaveza. Nije mu, nije mu abdest pokvaren. E sada, ovdje još jedna stvar. Govorio sam vam o tome koliko je bitno da one detalje koje je Resulullah s.a.v. nama ostavio. Naravno, mi neke stvari otkrivamo tek danas. Meni je jedan od mojih profesora ovdje u medresi, Gazi Husrebegov, je govorio kako je, vi znate da je po sunnetu Resulullah da se jede desnom rukom, jel tako? I da se jede rukom ono što se jede rukom. Normalno, ne možeš čorbu jesti rukom, jedeš kašku. Ali šta, je, šta su naučnici utvrdili? Subhanallah kaže, kada jedeš prstima, bilo koju hranu, pa jedeš pitu. Kaže, Allah dragi je dao da u prstima imaju čelije koji su direktno vezani s tvojim mozgom. Kad uzmeš vruću hranu, osjećaš kako se u ustima luče te kućine da se ta vrela hrana dočeka. A stvarno, evo, ja sam onda on tamo možda je on Mislim, ja znam ja čija s, rukom, ali tam možda mi, znate kako danas, mi smo, to bi mi smo takvi dok ne vidimo, ne vjerujemo, stavimo. Ali dobro, onda gdje možeš probati, treba probati, naravno ako nije zabranjeno. Ja uzmem stvarno hranu koja je vrela, prvo što osjetim da u ustima, iako sam gladan, pljuvačka se luči. Zašto? Zato što moj mozak kaže, <laughs> evo ti belaja, jel? Subhanallah. I zbog toga sunnet Rasulullah sallallahu alaihi Naravno, neke stvari mi nikada nećemo, preselit ćemo, nećemo Zbog čega je? Zbog čega je gospodar ali u našem najboljem interesu. I sad imate često ono kaže, ne znam, zdravstveni aspekti namaza, zdravstveni aspekti, ne znam, ja posta, ovo. Ja kažem, alhamdulillah, ljudi otkrivaju. Međutim, ja i da mi je štetno, Allah dragi, ništa nama ne daje da je štetno. I da je štetno za zdravlje, ja bi to poslušao. A ništa nije štetno. I zbog toga, vrlo je bitno da prilikom primjene suneta Rasulullah sallallahu ono što je u lema nama, ja sam to ranije govorio prije jedno dvije godine možda, neki će se sjetiti. El adatu, adeti, bin sa nijetima, ten talibu ibadat, pretvaraju se u ibadet. El adat, stvari koje uobičajno radiš, bin nijat sa nijetima, ten talibu ibadat, postaju šta ibadet. Primjer radi, ako je običaj da jedeš, kad kažeš bismillahirrahmanirrahim, šta si uradio? Pretvorio si ono što ti je adet u ibadet. Još ako kažeš bismillahirrahmanirrahim, pa kažeš u sebi, jarab, nek se jačam onome što je pokornost tebi. Jer ima ljudi koji će jest hranu, pa ići okolo ogovarati ljudima nepravdu A kad jedeš ti, kažeš gospodaru, bismillahirrahmanirrahim, nanijetio sam da se jačam gospodaru pokornosti tebi. Šta sam uradio? onda sam ne samo da sam pretvorio u ibadet, nego i ono što sam uradio, molim Allaha da bude uvod za šta za sljedeći ibadet. Hodat je ibadet, jel tako? Ako kažeš bismillah. Nasmijat se insanu. Čovjek bude neraspoložen, psihološki opterećen, sa zumom zulom mu učinili. Ostao bez posla na Bigajri Hak. Na konkursu on bio najbolji primili nekoga drugog ti malo nasmiješ mu se, kaže kako si brate šta ima, on isto kada da mu je neko kamen skinuo, jel? A adet je da, insan, ako si insan, Želiš da se lijepo obhodiš sa ljudima. Adet je tvoj da budeš čest prema ljudima. U trenutku kada si čest, nastoj šta da uradiš? Nastoj da to, kaže gospodaru, u tvoje ime, nasmio sam se. U tvoje ime razgovarao sam. U tvoje, zašto? Jer ješćemo, pićemo, drušćemo se, hodat ćemo. Kaže jedan, meni insan, duboku misao, kaže, jedan od problema muslimana danas je, što kaže, ne vide te male stvari gdje mogu puno dobiti. A stvarno možeš puno dobiti. Jer glavninu dana nećemo provesti u namazu Glavninu dana nećemo provesti učenju Kur'ana. Provest ćemo kad god uzmeš knjigu. Ako je knjigu napisao musliman, proučimo dobro. Vidite, kako smo mi adet koji smo vam. Na početku mi učimo dobro ili Fativu imam Buhari. Ja vas molim i ovaj put ne zaboravimo. Redan lillahi Fatiha. ذكر عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم wasallam. أصحابي ashabi, عثمان Osman, عبد الله بن زيد i Hazreti ibn Abbas spominje ovo od Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam da se prilikom uzimanja abdesta nosi zaperi. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي أنه prenio nam je Abdan od Hazreti Abdullaha, od Yunusa od Zuhrija, od Ebu Idrisa koji je čuo Ebu Hureyru radijallahu anhu onaj plemeniti ashab koji je poznat po nadimku. Njegovo ime je Abdurrahman ibn Sahr. Međutim, poznat je kao Ebu Hureyra, a Hirun u arapskom jeziku znači šta? mac Hureyra je otac mačkice, jer imao je adet sa sobom da jednu malu mačku nosa, ona mi je bila, ona mi je bila ljubimac. Što kaže zbog Bukari ljubi maca. <laughs> Znači, Ovaj, I potom je dobio, potom je dobio nadimak Ebu Hureyre. Ova Ebu Hureyre prenosi ani nebiji sallallahu alaihi wasallam ennahu kal od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam se prenosi to je današnji hadis. Men te wadda'e fel jestensir. Onaj od vas ko uzima abdest. Onaj od vas ko uzima abdest neka svoj nos izaperi. Wa men isteđmere fel jutir. A onaj ko se čisti nakon velike nužde kamenčićima neka bude neparan broj kamenčića. Ovdje imamo dvije stvari. Imamo nešto gdje Rasulullah s.a.v. nam govori šta je to kod abdesta što bi čovjek trebao uraditi. Odmah u startu. Jedan radikalan pristup. Vjeri je kada dio vjere učiniš cijelom vjerom. Banalan primjer. Allah dragi tebe je počastio pa obavljaš namaz. Ti kažeš namaz je stup vjere. Jel tako? To je poslanik sallallahu rekao u trenutku kada kažeš da ništa drugo uvjeri nije bitno osim namaza, šta si ti uradio? Ti si radikalno pristupio namazu. Tebe Allah počastio da, klanja, da klanjaš, a neko drugi ne klanja. Ovdje, hadis Rasulullah ide, kaže, ko se abdesti neka izapere nos. Dobro, ovaj tekst Rasulullah sallam je isto kao naredba, li tako? Ko se abdesti neku radi to. Dobro, zar onda nije farz zapiranje nosa, jel tako? Odma da, da čita sam hadis Rasulullah sallallahu Odmah, odma ćeš u sekundi kazati šta? Farz je oprat, kako nije farz? Ti si malo prije Havza rekao, oprat lica, oprat onaj, ruke do iza lakata, potrat glavu i oprat noge kao što se u kuranskom majcu spominje. Evo ima hadis Rasulullah, kada abdesti šta? Kaže za perinos. Braćo i sestre, Allah dragi je dao da znate, znate koliko ukupno bila ashaba Rasulullah sallallahu alaihi 120.000 Kažu na oprosnom hađu otprilike je bilo 110-120 hiljada plementija sahaba. Muškaraca i žena, mladih i stari. Kažu neke još 20 hiljada bilo koji nisu mogli tu da dođu jer su u svojim plemenima možda imali obaveze. Manje od 150 hiljada, sigurno. Od njih 150 hiljada. Šta mislite koliko se bavilo islamskom naukom, konkretno prenošenjem hadisa, poučavanjem Kur'ana, poučavanjem fika, poučavanjem. Znate, znate koliko ukupno? Manje od 400. Zašto? Kada sam vas pitao pretprošli put, koji je najveći grije? Širk, Allahu dragom pripisivati druga, kufr, njega ne vjerovati. Sve je to sastavni dio jednog grija koji u Kur'anu doslovno ovako kaže gospodar da kažete za Allaha ono što ne znate to je najveći gri. Jer širk, kad kažeš ima druga, rekao si ono što ne zna. Kufr nema ga, rekao si ono što ne zna. Kažeš halal ili haram, a ne znaš šta si rekao. Rekao si za Allah ono što ne znaš, subhanom. To je najveći gri. I mene raduje što ima ljudi, subhanallah, i ne klanja namaz. Ali kad mu kažeš Kur'an, on ima toliko poštovanja da kod nekih ljudi koji možda su na namazu nećeš vidjeti poštovanje prema ajetu ili prema hadisu ili prema vjeri, koliko ćeš vidjeti kod ovoga. Jer zašto, Bože moj, ovaj pročito par knjiga, ima neki staž. Jel razumijete? E sad, šta sam htio kazat? Ovaj hadis Resulullah, dok ne sabere sve hadise Božijeg poslanika, sallallahu koji govori o abdestu, ti ne možeš imati čitavu sliku abdesta. Jel tako? Sabere sve hadise pa kažeš, evo šta nam je. Desilo se da je Resulullah on nije zapravo nos. To se pokazuje da je ovo sunnet, a da nije farz. Jer da je bilo farz, Resulullah bi svaki put to radio. Jel razumijete? Međutim, ako nemaš, šta sam vam rekao, šta je radikalan pristup? Radikalan pristup, uzmeš jednu stvar, kažeš to je samo vjera. To je prvo pokazatelj slabe inteligencije i drugo pokazatelj da apsolutiziraš ono što nije. Što nije. Namaz je stup vjere, ali ako kažeš od vjere je samo namaz, kako će sa hadisom Rasulullah sallam? Kada je rekao na dvojica ljudi, kada je ovaj klanio, bio čestit ono, rekao svome prijatelju, Allah tebi neće oprostiti. Kaže, kad ga je Allah proživio, kaže, svi njegovi grijesi su tvoji. Ko si ti da se miješaš između mene i njega? Jer je na nas čije pravo? Pravo Allaha Đelešanu. Ne lagat je tvoje pravo, ne smijem ti lagat. Ne uzije tvoj metak je tvoje pravo. Jel razumiješ? A sam tebi učinio zlo. I zbog toga, šta hoću da vam kažem, vrlo je bitna stvar. Kada čitate hadise Resulullah o bilo čem, reci Bogati ti, daj, mi desetak, petnaest hadisa Resulullaha koji govore, koji govore o odnosu između supružnika. Zašto? Jer na osnovu jednog hadisa, i to se meni dešavalo na svadbama, desi se da ja danijem hediju mladoženi, mladoj, normalno da ću im neku knjigu ili nešto, ali eto tako jednu, jednu da kažem nematerijalnu hediju, kažem njemu, znaš da je Rasulullah s.a.v. rekao, najbolji od vas oni koji su najbolji prema svojim hanumama, prema svojim porodcama. A, sve hanume udaraju muževe koje sjede kao iz <laughs> onda, onda kažem, Onda kaže vam, slušajte sad drugi hadis. Najbolja, je, najbolja Hanuma je ona koja kad joj muž nešto naredi, ona posluša. A muževi obore glave konti. <laughs> Sad će ja opet tom tlaktom. <laughs> Obuhvati sve. Razumijete? Uzmi hadise Resulullah koji govori o odnosu između supružnika. I onda možeš formirati šta? Čitavu sliku islama. Kaže, ona tebe mora slušati, Dobro, ali ti si najbolji ako si najbolji prema njoj, razumijete? S druge strane, jel to ima veze sa genderom ovo što danas, da izvinete, ne mogu da kažem u sam, ali više popiše nam pamet tim. Ko, pazite, ko, je naj, ko ima najveće pravo nad muškarca? Njegova mati. Znači, nema nikakve veze sa dženderom. A ko ima ko najveće pravo kod hanume, nije muž. Da uopće nema veze sa genderom, Jer da ima veze sa dženderom, najviše pravo treba imati ko? Babu. Tako. To je ravnoteža. Jer onaj ko poštuje svoju majku, neće poniti svoju Hanumu. Ovo, mislim, vrlo bitna stvar. Hadis ja jasan. Onaj ko abdesti nek nosi zapere. Dobro, kako znamo da je sunnet Rasulullah? Uzmimo sve hadise Božeg poslanika. Pa vidimo da se znalo desiti da Božji poslanik abdesti da uzme samo farz. Pogotovo kaže kad mu se žuri. Kaže, te voda hafifen. Onaj brzinski abdest uzav. Zašto? Ima trenutak, hoću da učim Musaf ili trebam negdje da idem. Na put mi ispo iznenada. Ili imam samo vode toliko da mogu uzeti farz. Uzmem farze, samo ne zapirem nos i meni je to i meni je to nešto što, što mogu učiniti. Vjerujte, jedan od problema u razumijevanju hadisa Muhammeda sallallahu jeste upravo, ja ću vam banalan primjer, pitanje odjevanja odjeće. Vi znate da se stalno potencira pitanje dužine odjeće. A znate koji je hadis Rasulullah po meni puno bitniji u odjeći. Kaže neha Rasulullah sallallahu alaihi sallam an libasi šuhra. Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam je zabranio odjeću kojem će se ti uzdizati na svoje sredini. Na bilo koji način. I to je hadis odjeći. Pa što ne uzmiješ oba pa ne, ne kažeš bogati ovo, da pa daj da vidimo da to uskladimo, Če? Bilo šta, daj mi, daj mi bilo koji propis. Hajmo da vidimo sve hadise Božeg poslanika. Pa da onda vidimo, pa će onda vidjeti, četiri mezheba na četiri načina klanjati. Ma nije nikakav problem. Resulullah je klanjao sa rukama iznad pupka, klanjao s rukama ispod pupka, klanjaju komalikije s rukama pored sebe, klanjaju sa rukama ispod grudi. Nikakav, kako god možeš klanjati? zikriti za farza. Resulullah kažu, nismo znali da se nama završio u Medini. Kaže, dok ne bi čuli ashabe da zikri. Jer je Resulullah u prvo vrijeme učio da zajedno zikri. Nismo znali da je nama završio. Uzmite hadise sve pa onda govori. A ne, Boga ja sam to pročitao. Dobro, u redu, pročitao sam. I da vam kažem, što kaže imam Ebu Hanif, nisam se raspravljao sa pametnim čovjekom. Da ga nisam ja uvjerio, da on mene nije uvjerio. A nisam se raspravljao sa Ahmakom da me nije pobjedio. Kako god, zvana kad ljudi gledaju, pazite, to više morate se dovijati. Zašto? Inne šeitane lekuma aduvun fettahiduhu aduva. Zaista vam je šeitan neprijatelj, pa ga vi kao neprijatelja tretirajte. Allah mi dragu, kako šeitan napada? Kaže, nedavno jedna žena, govorimo o džamijama, o financiranju vjerskih zajednica, kaže, što bi se, što bi se kaže, grijale, kaže, džamije, preći da grijemo, kaže, vrtiće. A meni se ako krenu, ne znam što da joj kaže. Ja, subhanallah, onda Allah dragi otvori. Ja kažem, ja sam otac četvero djece. Ja i svi moji ahbabi, braća i sestre, spremni smo klenet u hladnim džamijama, ali nek našoj dječici bude toplo u vrtiću. Ona obori glavu. Ja kažem, još da vam kažem jednu stvar. Ovo što ste uradili je tendencijozno. Što džamije i vrtiće stavljate u paralelu? Što ne stavite birti? Jel razumijete? To, to be što kaže Ebu kada nisam se raspravljao sa čovjekom, nisam vodio dijalog sa čovjekom koji Ahma kada me nije pobjedio. Ne da me je pobjedio u argumentu, nego on završio s time ti svaki ti znak izađi <laughs> I ne, ne, nije se jednom deslo, Od toga da si kafir, da si munafik, da si ovako, dobro reda, šta sam ti, sam ti obećao nešto pa te prevari. I čuvajte se, čuvajte se, oni ljudi koji hodaju sa skalperom po gradu. Vjerujte. Hodaju mnogi ljudi, i ne samo to, imate ljude koji sakupe 50 od 100 ljudi i onda dijeli im skalper. E to je ono neznanje. I šta onda uradi? Kaže kad prži, to be Arabi, pa Resulullah ubit, jedan od ashaba ubio je čovjeka koji je tokom bitke rekao la ilaha illallah, nema drugo, rat je. Kaže Resulullah, pa čovječe rekao je la ilaha illallah. Kaže Hazreti Usama ibn Zid, Hazreti Zid ibn Haris, kaže Boži poslanić, on je to rekao i strah. Kaže, otko ti jesi mu, kaže, otvorio srce pa da znaš što je rekao la ilaha illallah. Kaže ovaj ashab, toliko je Resulullah ponavljao riječ, kako će sa la ilaha illallah izaći na kraj? Nema, nije ni ni namaz, ni post, ni, kako će sa la ilaha, kako će la dati odgovor? Na, za la ilaha illallah. A ne danas, bogat, da mi vidimo to tvoje la ilaha illallah. Kako ti vjeruješ la ilaha illallah? Pa uđe ti one ajte, pa šta kaže za ovaj ajte, pa šta? to je Resul, je to Hadec Pegamber radio? Nije radio. Tako mi Allaha nije radio. I što ashabi radili? Nisu radili. Kaže čovjek svjedočim da ja amen tu billahi ve ve gotovo završena priča. Subhanallah. Do te, ali pazite do te mjere. Sjećate se kad sam vam govorio o ljubimcima, pa kad sam rekao da je Hazret Pegamber sallallahu alaihi sallam rekao svako živo biće kada nahraniš šta? To sadak. svako živo biće. nedavno slušam predanje isto gdje se kaže kaže na sudnjem danu i hajvan će Allah će dati hajvanu sposobnost govora. Pa će hajvan doći, će čovjeka, što si me ubio? Jesam štetu nanosio, jesam, za... što si me ubio? Hajvan. A kamo li šta? Insan. Jo, kaže gospodaru, gospodaru da me ovaj nije ubio, ja možda istinu spoznao. Ja. Čuvat se hak. Posljednji dio hadisa prije nego što završimo, u amenisteđmere faliutir. Džemretun u arapskom jeziku znači doslovno grumen također može značiti i žiška. Ima to na hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam da će pred sudnji dan oni koji se drže vjere biti kao oni koji drže šta? Žišku u svojoj ruci. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam a pogledajte milosti Božih poslanika prema nama. Kaže ako je stegnu izgorče ruku. Ako je pusti da im ispadne izgubće vjeru. Znači, on, on nama, isto ko što nam je rekao, vi, vi imate, rekao ashabima, vi imate podršku, imate kontekst, a nama rekao mi moramo pokušati jednim drugima biti podrška, Isto tako nam je rekao u to doba, pa drži žišku. Šta radi? Od stisnu neba. ja, ja, polako, ohlad. A znaš šta ima ljudi, je ovako čvrsto, jedno pet sekundi drži i onda je baci. Ne uzubilo. Vrlo je bitna stvar. Kaže ovdje, u meni steđmene felijutir, ko koristi kamenčiće, doslovno za čišćenje od velike nužde, neka broj kamenčića bude 1, 3, 5 i tako dalje. Ovo je jedna smjernica koju je Resulullah s.a.v. dao. Naravno mi to danas, onaj, s obzirom na upotrebu svih ovih sredstava, ako imamo tipa toalet papira, tipa ovoga mi nemamo, mi nemamo ovakvi. Međutim, koliko se čovjek nađe, lijepo je da i ovaj sunnet Muhammeda s.a.v onaj primjeni i kako ono što smo kazali adeti sa nijetima postaju i badeti. Šta god da radi. pazite, u jednom momentu nekom je će dolazak u tabački mešit postati adet. Jer ima sad ovdje, alhamdulillah, ima jedna kritična masa ljudi za Kur'an se prijavilo bliži 30, jel tako, 25, tako, 30. I ako Bog da ostavit otvoreno do iza Bajrama, da ne startamo, da ima još prostora da se prijavi, kontaktirat ćemo svi. Ali nemojte, čuvajte se, i meni može postati ade da dođem ovdje. Ja moram preispitivati svoj nijet što sam ovdje. Moj nijet prije svega treba biti da poštujem onaj hadis Resulullaha kada kaže volite Allaha, volite Allaha zbog blagodati koje vam daje. Moj zadatak da dođem ovdje, da sebe i vas podsjetim na, ono što nam je gospodar dao. Da vas podsjetim na Muhameda kojeg nam je dao, sallallahu da naučimo nešto. Pazite, ne moramo se, subhanallah, ne moramo se složiti. Ja ne mogu, onoga, onoga zatupljivanja, kaže, reko oni gotovo, ne, nemojte, Allah vam da učite da razmišljate. Mi moramo učiti, muslimani, muslimanka moraju biti živoga srca i živoga uma. Ne smije, ne smije svoju pamet, svoje srce baciti pod noge Nikom je, samo gospodaru. Ako je rekao gospodaru Kur'an, rekao pegamer, baš, ako je rekao čovjek, vidi, možda nije u pravu, možda je pogriješio. Možda je to njegovo mišljenje, možda je to vezano za vrijeme u kojem je on živio, možda je to rješenje za problem na koji je on naišao, a ti nisi naišao na taj problem. Vrlo je bitna stvar da nas Allah dragi počasti šta god da radimo, obnavljati ni jatikom, kaže Ulema šta obnavljajte svoje nijete jer nekad se je bio ono čist isto ko kad prvi put, evo mi isa ćemo prući par puta ovaj stihfar imamo, još smo donijeli ovih kome treba, gdje stihfar? pa podijeli ti se. Da, da, da, da, držimo to ako Bog da je prije predavanja. Ona, alhamdulillah, ima efekta na, na naše živote. Ako Bog. Molim drago gospodara da nas počasti da čuvamo. Prije dove proučit ćemo tri puta ovaj fari da se ako Bog da raziđemo. Ima, li ko da nema ovo? Ima li ko da nema? Evo, donijeli smo još 200 primjeraka, može. Daj im tamo ova je, ova je unaprijeđena verzija. S druge strane ima hadis koji govori o vrijednosti ovoga. I to mi je predložio Haris da stavimo i da znate. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Draga braćo i sestre, ja vas samo podsjećam na onu sadaku koju redovno dajemo četvrtku. Dajte ako Bog da uz Božju pomoć da do kraja godine iskupimo otprilike 5 tona, to nam je cilj. Nemojte, danas mi je naumpalo dok sam kupovao čovjek prije mene mladić, puna je, puna je korpa alkohol. Ja samo umpadnim nas neke 40-50 iznijelo pune korpa ako Bog da, da ovdje kupi kila riži, kila brašna, bilo šta. Donesi nešto, nemoj, navikavajmo sebe na to. Jer je Resulullah s.a.v. rekao, zaista sadak gasi sržbu gospodara onako kako voda gasi vatru. Ja molim gospodara da nas pomogne u tome. Eud billahi min shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa kefa, wa salatu wa salamu ala sejidina al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te da nam najdraži dan bude dan kada ćemo se sa tobom susresti. Gospodaru počasti nas proživljenjem u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu alejhi wa Gospodaru onako kako su nas njegovi hadisi okupili ovdje, počasti nas da nas njegov govor okupi na Gospodar naš sačuvaj nas, roditelje naše, braću i sestre i sve muslimane širom svijeta. Gospodar naš obskrbi umet Muhameda. Gospodar naš sačuvaj umet Muhameda. Gospodar naš podari znanje umetu Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te najvećim imenom tvojim da nas sačuvaš od svakoga zla. Sačuvaj umet Muhameda od svakoga zla. Sačuvaj sve ljude od svakoga zla i počasti nas sve uputom istinom. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. I molimo te najvećim imenom tvojim da nas sačuvaš od džehennemske vatre i svakoga dijela koje približava džehennemskoj vatri. Gospodaru naš počasti nas da poglede svoje obaramo, da ruke svoje i stidna mjesta čuvamo i da budemo od onih koji stalno na tebe misli. Molimo te da nas počastiš, da budemo ustrajni u, svakom dobru kojeg činimo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatih. a evo Haris napominje ako Bog da dan Arefate ako Bog da u subotu lijepo bi bilo sutrašnji i subotu ako Bog da posti, da se ne posti samo subote, ali da se razumijete. Ako Bog da, ako može petak subotu da posti, bilo bi vrlo dobro.